เอกคุโนวาตกานาโคนันตโกอิติเวสุโตปาเลตุโนตตาเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตวารโรอาคาธาเนติตโตอาหุนันทตเทโรวสิปัตโตสัทธาสทถิงกโรตุโนเตช โสตาตุกุสลานังอาคาธานามิตาปิโตสากโตนามาโสเทโรโสถิงปัสุงตโรตุโนสัญญาวิวัตตกุสโลปทานโภาวนารโตโพธสิทโสมหาปันโทมหาสันติงตโรตุโนจุลปันตการ เทรรปิมโนมยาปินิมิโตตปิโตอาคาธานามิสทาสสติงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานามิตปิโตราตตเทรรมหาสสติงกโรตุโนอนา ยังโลกเจวรธรานังเปกโกนังโอตตโมอาหุโมกราชมหาเทรมหาสันเตงตโรตุนวิมโลวิมลาปัญโยสุโรปสุตมาหิตรโชนเลมปฏิคันเทมหาสันติงกโรตุนธรรมปาโลมหา ปาโลมหาธรรมทรอยติมหาเขนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุนนจักขุปาโลมหาเถรรปทานโนสิลสังวุตโตปหิตาตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุนนสัพเวรพยาติโตนารโท อาสวะขยมหาสันติกโรโลเกสทาโสถิงกโรตุโนโตธปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโรสัทาโสถิงกโรตุโนปาจิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมา นุปัตโตตถาตุทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพปายังลัทธาจานังตมารปิโคติโกโพตจายันตตสัทธาสุทิงกโรตุโนโพเทปสันนมานโสสุภาอุปัญจลีกตตขีนาสววสิโพโต มหาสันติงกโรตุนโนวิปัสสนายปสุุโตวันนิโยสุสมาหิโตสตโตยาเยวเนวาสิสตาสสติงกโรตุนโนโอติโยวินยทโรอติกันโตนรามเรธาเรงโตอันติมังเทหังสตาสสติงก รตุนโนวิมรโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโจเทโรสทาสดถิงกโรตุนโนรัมมารันเยวสิตวานภาเวนตโตกุสลังปะหงโยกาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุน นโกเปนิวาสังจานันตเจปจักขุวิโสธโนนาคิโตระระตังปัจโตสุทยาโรขยังตตาตุนนปาติโมกัมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาปิตถาสังสีสทาโสติงคโรตุนนตั อันหาจตังวิจเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกรกิโตมหาเถรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาพิรโตปวเนติสมุหโตธรรมานังปารมิปัตโตอุตตรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิ กัตวานาปปโยคังสมารปิอุสโพรหัตังปัตโตสัตาโสจิงกโรตุนนสมาปันติสมาปันโนจรปินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโทสัตาโสจิงกโรตุนนสัตตาริยตโนเทโรทนิโยธรรมส สาคโรวันตสังสารคมโนสตาโสติงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญาาภาวยิตวานเนปุติงปัตวานปรมังสันติงโพติโยปาตุโนพยาอุปนิสยสามปันโนอุจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโต เทโรสัทาโสติงกรวรตุโนโพธาปัสสาตสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทาโสติงกรวรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิติโกนิพพานานินจิตโตโสสทตา โสถิงกโรตุโนอุปปาปัญจะปุญญาจเวติวัตโตอนาสวเวรเถโรระหัปปัตโตสตาโสถิงกโรตุโอปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปะเกตจะวิติงกัตวามหาสันติงกโรตุโอปา นจะจินโนปัญจะจโหปัญจะจุตตริภาวโนปัญจะสังคาติโคเทโรสัทธาสนถึงกโรตุโนโุเพราคังวิจารเรนัวจินปันติปรายโนเพลันทสิโสวังสัทโรสัทธาสนถึงกโรตุโนปัญจุปันนา นิอภยโยนิการตินาติชีวิตเตอจิตโตโสมหาเทโรมหาสันติงกโรตุโนวิวาตเนสเยปุญเยกัตวาสัมปุตธปัติมากุลาเทโรรหัปปตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโท เถโรนิครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสเวจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพปะปะปะปะริขีโนสัทธาสดถึงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตตกะเล โสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมระเตนะโสธรรมารปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโลกมโนเสสุอนุพุตวาวิโพติโยติสัตเ โรมหาโพโตมหาสันติงกโรสุโนสุวิโมตตมหานาโกเตหิวังเกหิมมตโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรสุโนนิรากโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคนโตสตา สุทิงตโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาสุทิงกโรตุโนโพตสาสนมารตโตสมิติภาวนารโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาสุทิงกโรตุโนอาราธิ ตชิโนสันโตโชติเถรมหาราหาวิโมตตสัพพสังสาราสทาโสทิงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิจลปิญโยมหาจุนโทสัทาอดทิงกโรตุโนชันนาเถรสหชาโต สุนันโตจินสาสนังโยคะเขมมโนปัตโตสัทาโสติงกโรตุโนเมกิโยปุตุปัตถาโคจินปัตติปรายโนมิจาวิตากุปัเชโดสัทาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหารหา มเยติโกมหาเตโชตทาสสทิงกโรตุโนสังเกตโจโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาสดตยาโรขยังตถาตุโนปันหาปยาการเนเจโกเมตาชานรโตยติโสปาโกปายสา มปันโนสัทธาสดถึงกโรตุโนเกตสัมปันติสัมปัตโตวัตธมาโนวสตินาสุมโนอรหัจาโตสัทธาสดถึงกโรตุโนปิโยเทวมนุษสานังสานุเตโรปะหุตุตเมตตาญายตโมคาติสัทธาสดถึงก รจุนโนยจะบุเพตตังปาปังกุสเลนะปิธิยติอังคุลิมาโลโสเทโรสตาโสติงกโรตุนโนวิปัสนาตุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธา มมาพิสมยาทโยสัพเพสดถึงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตันโยนางปิคุนีนางโคตมิจินมาตุจาทปิตาอากาธานามิสัทธาสดถึงกโรตุอนมหาปัญญานมัคาถาเขมาเทริติปากตา สาวิกาปุตตเศรษฐาสัจทานโดดถึงกโรตุโนเทเรโอปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัจทาโสดถึงกโรตุโนวินยัตถรีนางอาคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสทาโส รถิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสถึงกโรตุโนชายิกานางเกคุณีนางนันทาเทริตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุสัทธาโสถึงกโรตุโนอาราทเว ริยานังอัคาโสนาเทริตินามิกาทปิตาตาตถานามิสตาโสถิงกโรตุโนติปจักขุกานังอัคาภะกุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสตาโสถิงกโรตุโนกุณทละเกสีภิกขุเนกิปาพิญญานมุตตะ มาตปิตาเยวทานามิกทาโสถิงกโรตุนวเทเรภัตกาปิลานิปุปปชาติมนุสริตาสังเยวปิคุณีนางอาคาโสถิงกโรตุนวเทเรตุปัตกาจานามหาปิญญานมุตตมาจิเนนสุขทุกขังสาสต าโสติงกโรตุโนโลกจิวรธาเรนังอาคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสตาโสติงกโรตุโนสิงคาลมาตาปิคุณีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอารรกยันจะสุขังสตาอัญญ ยาปิคุณโยสัพพานานาคุณตราภาโหปาเลนตุโนสัพพปยาโสตโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาสีลาธิกาภาคโสกเลสัทหนาสทาโสถิงกโรตุโนสุมโนสุมนจโรอรวาเลร ปัตตะโกสำมปยยนมุจลินโทจกรรมพโลปุจเกสรรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหตโรมณิกันโทมณิอักขินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตราโทจกุงคุวิโลปลาละโกจิตนาโกมหาเวโรจัพยาโป ุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโทอากิตุมติโคตถาโยโลตโรอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาทลัตถาวาปปัเตยานาทิจรากรนตุ โนมหาสดถึงอายุมาโรคิยังสัทธานิจามตันิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรกนา จเยเวปจิตตาสุรคณาจันทาสุรคณาทโยสัพเพเตปิมหาเตชาภูตยานกนิวารณาการนตุโนมหาโสติงอารคยันจัจยังสัทธาเยยันขาสัตตสหัสสาคุมมากาปิลวัตุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนา วันโตยัสสสิโนสัพเพติสรณายาขามเหสักขาจุตินทรากรนตุนนมหาสดถิงอารกยันจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตวันมิโนโพตปูชายนิรัตาสัทธาสดถิงกรนตุนนสาตาทิราติสหา มัสสายาคาเนราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทาโสติงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายาคานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทาโสติงกโรตุโนกุม มพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังพิโยนางสัตสหัสสังยาขานางปยิโรปาสติโสยาเขหิปริวารโรสตาโสทิงกโรตุนนปุริมันจติสังราชาทตรัตโทปัสสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโส พุทธาปิตาสภหวอินทนามามหาพลาโสราชาสหปุตเตอิสทาโสติงกรโรตุโนทากินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสภหวอินทนามามหาพลา วิรุณโหสหปุตเตหิสทาโสถิงกโรตุโนปาชิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสัพหวอินทนามามหาปลาวิโรปาโคสปุตเตหิสทาโสถิงกโรตุโน โนอุตรันจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสทาโสทิงกโรตุโนปุริมังติสังตตรัตโทตากิเนนวิรุณหโก ปัจิเมนะวิโรปากโคปุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาธาทันนามานาอาตถังตุตตาโตถิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจนิกาสถามายากุเทนตุวิเทนตุวิโต ตุจวิตุโตสาจันตโนกามเสษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาชเนสโพวโรปันจะติโคเจวติมปรุสุริยวัจสาเอเตดันเยจราชา านโนคันทัพพาจะมหาพลาโมทมานาสัทธาสดถึงโนกรนตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากรมพลาสตลาจาปิเมรุปาตติตาพลายามุนาตตราธาจะสาเพนาคายสัสิโนเอราว โนมหานาโคโนกรนตุอนามยังมาอิติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลกเหตวาจินาเกเตวปะขันติงสุนเพปลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรนตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวายโยเทวามย อิติกาอุปจาเรนนิพัตตาสัทธาโสทิงกรตุนงวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสสาสหเมตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสทิงกรตุนงปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรตนามเยติโตตเมวิหันตวานาสุ ริโยัวทิงกโรตุโนจันโทสีตกโรโลเกปพายุจริโตทโยมหันตการเวททังสีตธาัวทิงกโรตุโนเวนตุจัตหสีเทวะอัตมาจตุเวยมาจันทตุปนิสาเทวาเทวาสุริยเนสิตาพุทธสมา ามกาสัพเพตตาโสถิงกรนตุนนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินตโทเศธโสสทาโสถิงกรนตุนนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุปนิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนจกาสุเลยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตสัททากายาสัทาตุสิงกรนตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโตสิกาเทวาเทวามโนป ปโตติกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายัสิโนทัเสเตทัสทากายาสัทธาส่วนถิงกรนตุโนสุงกาการัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโม งคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทตามันตาหารคจามิสกาจยศาสิโนธนยังอาคปัจจุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยศาสิโนโมต มานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหเสสุตัสสเววัสมันตโตเทวาตโยปานคณาสัทาโสติงกโรตุโนเขมิยากัรตกายาจะโชตินามามาหิติกาลัมพีตกาลามเสทาสทาโสติงก กโรตุโนชลัตถาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสักเพเปสดถึงภาสุงกโรตุโนตาวะติงสาจเยเทวายามาเทวามหิติกาตุสิตาจะ มหาเทวานิมานรติโนมราวสวัติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาสุทิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัจจาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเตปัตมาชาณสันติ โนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธาสัพปรายนากรณตุนนมหาสดทิงเปกขาเปกปุตุจนาปริตาภาปมานาภาพรามาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตาการุณิกาสามเพ ตาปตาสอิเตตินโนการนตุนโนมหาสันติงสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกโพตชานรตาสทาอหิงสาสา ปสัตเตตุสัทธาสันติงกรอนตุโนเวหาพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเตขพุทโธชนาเตขาตถาสันติงกรอนตุโนสัมปติยานหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสักเพตถาสันติงกรอ ตุโนอัตปานามพรามาโนจตุทัชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสทิงภาสุงกรนตุโนสุทัสสานามพรามาโนพิรูปาชานโพธิโนอปุนากมนากาเมสันติงภาสุงกรนตุโนพระมวิหารสัมปา านนาจินาพันติปรายนาพรามาโนสุตาสีนามตถาโสสิงปรนตุนโนอาการนิธาจะพรามาโนเจตาสัพพุณเนอิจะปะหินนภวนิสเลหาสัทธาโสสิงกรนตุนโนปัตมารูปพรามาโนสัพปโรปวิราคินโนจินาพันติ ติรตาสัพเพสัทาสสทิงกรนตุโนตุติยารูปปรามาโนเหตาชานวิราคิโนจินปัตติรตาสัพเพสัทาสสทิงกรนตุโนตติยารูปปรามาโนเหตาชานวิราคิโนจินปัตติรตาสัพเพสัทาสดทิงกรนตุโน จตุทารูปปรามาโนเหตุาชานวิราคิโนจินพัติรตาสัพเพสทาโสติงกรณตุโนเวเทเหปรภูยานเนชัมปุริเปปุรุมหิจเทวยาคปิสาเจหิสัตทิงเวชาทราทโยอากาสัทธาจะพรามาโนช รัตถาจันตลิกขจาทวิปัาทโยเยสัตตาสัตตาโสถิงกรณตุโนมารเตนวิกาตาสตินาสตุกชาิโนเตโชปเลนมหตาสัทามังกลมาตุโนนานาคุณวิจิตตาสโรปกายาสัตตุโนสัพเทวมนุษย สานังมารพันตวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมาตุโนสัพพันยุตาธิกายัสธรรมกายัสสสัตตุโนจากขาตยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวภูริยาเตโจภเลนะมหตาสัพมังคลมาตุโนโรปกาย ายสติสัสนิมิตาสมเหสิโนธรรมสวัตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปเลนะมหตาสตามังคลมาตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวเกสังขาเรปจหันตาสเนปุตตาสมเหสิโน มหันเตนานุภาเวนัสพมังคลมาตุโนจตุราสิติสหัสธรรมขันตาสเตชัสานวังคสาสนาสาปินวโลกุตรัสจะสาปปาปปวาเห็นัสาพมังคลมาตุโนมหาตริยสังคาสปุญญาเขตัสตาติ โนปะหินัสสะปะปาปัสสสีราติขันทสาริโนมหาเตชานุภาเวนัสสะปะมังกลมาตุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยาคปิสาจักาวิชาตราจคันทัพานาคกุมพันธรคกษาสาเพสมานุภาเว เวนัสะพมังทลมัตตุโนอิเจวมุปปาตสันติงโยวัตยตุลยวาวิเทยสัพพปาปานิวุฒานปัญจภเวสติ สุทิกรรมโอลเปสุทิงสุขกรรมโอสุขังลเป ายุกามลปยายงปุณตกามลเพสุเตนตาสโรธามาเทนติวันตาปิตาติสัมภวาอากาลมรณังนันตินาเทววิสมอ สเรนโจปัสพยังตัสโนปิปัสพยังตัทานาสันติทวนนิมิตานิปาปกรรมาติตานิจติกมายุมหาสดถึงอารมณ์ยันจะสัทธาภเว โยสุตวาปิมหาสันเตียงสังขามังปวิเสนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสเตหยพิภุยเตสัมปทาลปเตปิเตงวิปัตเตงนาวคาหติโร เกหินาปิปุยเตสวัตดุหิวิวัตตเตยาตระเทเสวะโกวะกามปันหการกัสาทโยอุปปาตสันติโคเทนะสัมเพตันตสมันติเตยโมเท สวัสเทสันเตียงสจีวันจาปยาชีวิตังสมุจเตมหาทุกขาปะปิสุขเตีงสัทธาเทวันทานเน นาคเรวานเนจมมปาตาสันติยาปาลกาเทวราชานนเตจสิริวิวันตนาปัตปยาปาทิสันจาตาอุปาตาจันตเลกจาอินา ติจนิตุปาตาปาปะกามมะสมุติตาสัพพมปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปา ¡Gracias! กขาพยาปัตตาจเนปยาโสกปตตาจเนโสกาหนตุสาเปติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวา นุโมทันตุสาปัสสัมปันติสิทธิยานทานังตัทันตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาพิรตาหนตุกาจันตุเทวตาคตาสัพ พุทธาปลัมปัตตาบาจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรัตถังพันธามิสัพพโส วะตุสัพมังทลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตะังสดทิ ภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัปพธรรมานุภาเวนัสตาสดทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสั งคานุภาเวนัสตาสนทิภาวันตุเตขอถวายพระพรอนุภาพของอุปาตสันติ ผู้ใดสวดหรือฟังอุปาตสันติ อันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้ บุคคลนั้น จะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณห้าประการ คืออายุ วันนะสุขะ พละ และปฏิพานความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพาน ย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อ ยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลาย ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล โรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียน ย่อมเจริญด้วยทรัพย์สิงคาร ภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาตสันติ ผู้ที่สวดอุปาตสันติแล้ว อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี จะช่วยให้เขาเหล่านั้น พ้นจากมหันตทุกข์ ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายเท้าพระยามหากษัตริย์ทั้งหลาย จักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล ด้วยกริตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติ เหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ มีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้น เหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้า เหตุร้ายอันเกิดจากสุรยุปราคาจันทรุปราคา เหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรม เหตุร้ายทั้งปวงจากพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ